Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնության 109 կիլոգրամ կաշայիների պայքարում կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եւ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի առաջատար Սիմոն Մարտիրոսյանը երկամարտի 416 կիլոգրամ արդյունքով նվաճել է բրոնզա մեդալ։ Առաջնության 102 կիլոգրամ կաշայիների պայքարն անհաջող ստացվեց Եվրոպայի գործող չեմպիոն Սամվել Գասպարյանի եւ փոխչեմպիոն Արսեն Մարտիրոսյանի համար։ Հայաստանի երկու ներկայացուցիչներն էլ 0 են ստացել հրում վարժությունում։ Բոկում վարժությունում Եվրոպայի չեմպիոնը նվաճել է փոքր բրոնզա մեդալ։ Արսեն Մարտիրոսյանը պոկում վարժությունից հետո 170 կիլոգրամ արդյունքով 4-րդն էր։ Անգլիայի առաջնության 17-րդ տուրում Արսենալը Լոնդոնյան դերբիում ընդունեց Վեսթ Համին եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Խաղի մեկնարկից առաջ թիմերը 1 րոպե լռությամբ արգեցին Արսենալի լեգենդար ֆուտբոլիստ 70 տարեկանում մահացած Ռեյ Քենեդիի հիշատակը։ Իսպանացի Միկել Արտետայի գլխավորած թիմին հաղթանակ բերեցին Գաբրիել Մարտինելիի եւ անգլիացի Էմիլ Սմիթ Ռոուի գոլերը։ Արսենալը 29 միավորով բարձրացավ 4-րդ տեղը, 1 միավորով առաջ անցնելով 5-րդ տեղը նահանջած Վեսթ Համից։ Բարսելոնայի ֆուտբոլիստներ Պեդրին եւ Անսու Ֆատին կհասցնեն վերականգնվել մինչեւ Մալիորկայի դեմ Իսպանիայի առաջնության 19-րդ տուրի հանդիպումը հաղորդում է Mundo Deportivo-ն։ Պեդրին վերականգնվել է ազդրի քարագլուխ մկանի վնասվածքից, Ֆատին ծնկամկանի ջլի վնասվածքից հետո։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Ֆատին Բարսելոնայի հետ մասնակցել է 8 հանդիպման, խփել 4 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։ Պեդրին 4 խաղում գոլով կամ գոլային փոխանցմամբ աչքի չի ընկել։ Մալիորկա Բարսելոնա հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 2-ին։ Մանչեսթեր Յունայթեդում շարունակվում է կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճ։ Թիմի խաղացողներից, մարզիչներից եւ աշխատակիցներից 19-ն արդեն վարակվել են, հաղորդում է The Telegraph-ը։ Մանչեսթերյան ակումբը Պրեմիեր լիգայի հետ քննարկում է Անգլիայի առաջնության 18-րդ տուրի հանդիպումը տեղափոխելու հարցը։ Մրցակիցը Brighton-ն է, որի ներկայացուցիչներից մի քանիսի թեստերը եւս դրական են եղել։ Դեկտեմբերի 15-ին նույն պատճառով տեղափոխվել է Անգլիայի առաջնության Burnley-Watford հանդիպումը։